Uh... تبتغي من i metka, dao porodicu, sve ono što čovjek želi i u čemu za, osjeća zadovoljstvo. Međutim, to nije zato da bi se ti ovdje na Dunjaluku provodio i da bi se ti u tome naslađivao. Jer ti si, nemoj nikada zaboraviti skoro da budeš Allahov rob. صدق تشري بحبي وتنسى ذكريات كان مثواها بقلبي وتخلي أمنيات Slomili se po 12 sata dnevno radili. Litre znoja izvini. Daje nam on to što smo zaradili, pa ti srećan zadovoljan sa njime što ti je dao. A ti se slomio tako.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 onome uzvišenom koji sve stvara, sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Svjedočimo da nema božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i peta svih poslanika posla sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dokaz je da je na ispravnom putu, a onaj ko glavu okrene od njegove staze i upute s kojom ga je poslao Allah džele vala, to je učinio na svoju štetu. I sa time Allahu džele šanu hudim, neće nauditi. Neka je Allah u selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu časnu porodicu, njegove ashave i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Cijenjena moja braća, Mi smo na prošloj hutbi spomenuli potrebu i obavezu da se mu'min mora čistiti da je on onaj koga je Allah Đelešanu utvorio čistim i zadužio ga se čistoćom i traži od njega da se vrati svome gospodaru čistim. I rekli smo da onaj ko ne uspije da se na dunjavuku očisti sa celbom i stifarom musibetima kroz koje će proći pa dođe sa grijesima kod Allaha Đelnešanuhu koje nije Allahov poprost njegov maksiret uzeo u svoje okrile da će taj ostatak grijeha čovjek morati da čisti u treću rijeku kako kaže Malkajim Rahmanullahu Teala a to je rijeka Vasre džahendamske a svaki bi čovjek poželio da ga ta rijeka ne dotakne i da bude što dalje od nje na ahiretu jer je vatra na ovom svijetu takva da je čovjek ne može podnijeti i najkraći vremenski period. A kakva je tek vatra džehennemska koja je 70 puta žešća nego najjača vatra na ovom dunjavuku. Zato razuman mu'min svata da je neophodno da se potrudi maksimalno i da nastoji u svakom danu da se očisti od onoga što ima od prljavštine pri sebi, pri svojoj duši, svome srcu, svome tijelu, svome odijelu, svome imetku i svemu onome što mu je Allah Đelešanu dao u njegovom, u njegovom vlasništvu dok je na Dunjalu. Zato znajte, cijenjena moja braćo, da kao što smo rekli da čovjek mora da svoju dušu čisti celbom, pokajanjem iskrenim Allahu Đelešanu, i oprostom moleći Allaha i Đelešanhu da obriše grijehe, da ih oprosti i da ih, da ih skine sa duše mu'minske, tako je cijenjena moja braća obaveza da čovjek povede računa o čistoći svoga imetka koje mu Allah Đelešanhu daje. Zato je ova vjera došla da se ona nosi svojim mesom, da se nosi i pomaže svojim tijelom, ali ova je vjera došla da se nosi i pomaže sa imetkom, to jeste sa kapitalom koga čovjek posjeduje Allahim Đerlašanuhu davanjem i odredom. Zato je Allah se Barek Vatara učinio da jedan od stubova Islama upravo bude zetjat bio koji je dužan i moćan čovjek koji posjeduje nisab određene robe na koju se daje zetjat, da to udjeli onima koji nemaju sredstava za život. Odnosno da pomogne ono što je potrebno pomoći, a što je Allahu Đelešanu u pokornosti i imanu. Zato nalazimo da Allah je Đelešanu Ovo naređuje kroz cijeli Kur'an časni. I to na različite načine kako bi čovjeku dao što više ili što češće onome ko čita Allahu u knjigu da se susreće sa naredbama i ponudama Allaha te bareke ta'ala da bi kod njega se pojavila svijet o veličini ove obaveze kao i veličini kazne onome ko se ne odazove ovoj obavezi. Zato čitajući Allahu Đelešanuhu knjigu, stalno ne ilazimo na riječi Allaha Đelešanuhu u asimu sala wa asu zaka. I klanjajte namaz i dajte zekat. <clears throat> klanjajte namaz i dajte zekat. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u poznatom hadisu je rekao naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha Đelešanu i da sam ja Allahov poslanik i dok ne budu namaz obavljali i zekijat davali. I ova borba poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije prestala sve dok se nije vratio Allahu Đelešanu. I nisu ljudi ostali mirni sve dok ovo nisu uspostavili, osim oni do kojih nije uspio da stigne poslanim sallallahu alaihi wa sallam. Ali su stigli njegovi ashabi i stigli su tadi ini i borili se protiv svih oni koji su stali ispred njih sve dok nisu posvjedočili la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah i dok nisu da, klanjali namaz i davali zetjaj I zbog toga u šerijetskoj državi ne može čovjek da ne klanja namaz i da ga niko ne bira zbog toga. Niti može čovjek da ne daje zekat i da ostane miran. Neću da dam zekat i to je moja lična kaže stvar. Ne, ne. U šerijetskoj državi ako ne pustiš namaz daje ti se mogućnost pokajanja se ubeći mogućnost pokajanja da se pokaješ i da se vratiš namazu. Ako se ne pokaješ i ne vratiš namazu, kod nekih islamskih učenjaka odmah se ubijaš. Kao što je to rekao imam Ahmed rahmehullahu ta'ala. Kod nekih se daje tri dana. Za tri dana imaš roka da se pokaješ. Ako se ne pokaješ, opet se ubijaš. Konvenciji se daje deset dana. Ako se ne pokaješ, opet ubijaš. Samo kod imami Ebu Hanife, rahmehullahu ta'ala, kazna je da se zatvori takva osoba sve dok ne umre u zatvoru ili dok ne propanja. A ne može po zemlji da se šeta čovjek koji je rekao la ilaha illallah, a zatim neće da klanja nama. Kao što u šerijetskoj državi Ne može čovjek da kaže la ilaha illallah, a zatim neće da daje zekijat. Jer je Allah Đelešanuhu naredio Hud min anualihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Uzmi o Muhammed iz njihovih imetaka sadaku, to jeste zekijat, tutahhiruhum da bi ih očistio wa tuzakihim biha i da bi ih blagoslovljenim učinio. da bi ih blagoslovljenim učinio. Tako da i ona osoba koja nije će dobrovoljno u šerijetskoj državi da ta zetijat njoj se zetijat nasilno uzima. Jer je Allah Đelešanu rekao uz, uzmi ne samo ti je dužnost pa ako hoćeš imaš hajir ako nećeš nemaš kazne. Ne! Uzmi o Muhammed iz njihovih imetaka. Zetijat. Uzmi Uzmi ga! Zato je onaj ko neće dobrovoljno da da, šalju se ljudi koji će mu to uzeti i prema jedno mislije islamskih učenjaka uzet mu samo zekijat onoliko koliko, koliko ovaj iznosi visina tog zekijata, a prema drugom mišljenju uzet će mu zekijat i uzet mu još polovinu njegovog imetka zbog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem a onaj ko ne bude htio da nam ga da, onda ćemo mu uzeti još pola njegovog imetka, jer je to pravo Allahe Đelešanu. A od toga Muhammedu alaihi salam ništa ne pripada. Zato, sinjena moja braćo, Allah se barak i vatara je naredio davanje zekijata, naredio davanje sadake, jer ovaj din, ovaj din je došao da bi se ljudi kroz njega proverili ili da bi se sa njime proverili. Da se odvoje, da se odvoje oni koji su za dženneta Allaha Đelešanohu i da se odvoje oni koji su, koji su za vatre. Zato svaka institucija u Allahovom dinu ima svoju mudrost, ima svoj hikmet zbog čega je propisata. Ali kada bi se uspostavila svaka od njih, i kada bi je ljudi živeli, onda bismo vidjeli da nema muslimana koji su ugroženi i da nema muslimana koji stalno povlaše za sobom suzu mu'minsku i da nema oni koji su potlačeni i da nema oni koji protijaše i stalno traže i čekaju možda u tri dana da jednom jedu. Dok se drugi na drugoj strani od tog istog ummeta rasipaju i ne znaju šta će sa novcem. Ne znaju šta će sa hranom. Njihove su sofre prepune svega i svačega. A od toga se samo malo pojede, ostaca se baca. Zato je poslani sallallahu alaihi wa sallam šaleci Muaza ibn Džebela radi Allahu anhu u Jemen. Rekao mu, poznati, neka budu, neka bude la ilaha illallah, da nema toga osim Allaha. I da posvjedoče da sam ja Allahov poslanik. Ako ti se u tome odazovu, onda ih obavijesti da ih, da ih je Allah i Zelja Žena zadužio sa pet dnevnih namaza u toku svakog dana. Ako ti se i u tome odazovu, onda ih obavijesti da je Allah i Zelja Žena zadužio za tjasom njihove bogataše koje će dati njihovim siromasima. Pa tako su bogataši, cijenjena moja braćo, dužni da ono što je preko, da i meta koji iznosi ni sad, da na njega daju 2,5% kada u pitanju zlato, srebro i trgovačka roba. I da to odjeljuju onima, onim muslimanima koji su potrebni pomoći kažem onim muslimanima koji su potrebni pomoći, a koje je Allah Đelešan u spomenu svojoj plemenitoj knjizi. Ovo naglašavam iz razloga da nije obaveza, odnosno da se ne smije zetja davati bilo kome i na bilo kako i, i koje mjesto. Danas su mnogi munafici obukli odijela muslimana i imena muslimana stavili na sebe, i ljudima se predstavljaju u ruhu muslimana, a radi za iblisa lane tuhlahi alaihi, i radi protiv ovoga dina, i rade protiv onih koji pomažu ovaj din i oživljavaju sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam na svakom mjestu. Zato upozoravam onu braću koja su obavezna dati zetjar, da to ne čine kao što je u većini slučajeva do sada rađeno, da se daje takozvanim islamskim zajednicama koje su kao jedine koje imaju pravo na to i najpreće koje se moraju i trebaju pomoći. Jer su ti ljudi i te organizacije pokazale svoja lica i pokazale svoj cilj zbog koga, ko to je i čemu teže i šta hoće. Njima je cilj demokratija, Njima je cilj da su na vlasti i da tlačuje svijet obični, zadužujući ga onim čime i Allah Želešanu nije zadužio. A izbjegavajući da uspostave ono što je Allah Želešanu naredio njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato se takvi od jedenja i metka na zabranjen način od običnog svijeta koga su u džehnu doveli, Danas oni žive u skupocenim kućama i voze skupocena auta i nose skupocenu odjeću i provode se od mašika do magriba. Zato je obaveza muhminu koji ima obavezu zrećata na sebe da otvori oči i da kao što je svati obavezu zrećata i odgovorno zato kod Allaha i Đerlešanuhu da zna da mora da zekijat udjeli onima koje je Allah Đelešanu odredio za toga. I da mu neće zekijat biti valjan ako ga udjeli na neko drugo mjesto. Zato na moje braćo. Neka svako od nas ima pred sobom pitanje pitanje obaveznosti i odgovornosti kod Allaha Đelešanu. I neka svako povede računa koliko je do sada uradio na tom polju i koliko se i u kojoj mjeri odazvao Allahu Đelešanu na poziv koji je uputio koji je uputio umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno svim ljudima, a zatim kao obavezu učinio vjernicima. Jer nama je svi cijenjena braćo da dostignemo dobro kod Allaha Đelešanuhu. Da postignemo ono što, će nam, što ćemo naći kod njega se bare kao sada kao dobro koje će nas štititi od vatre džehennemske. A Allah se bare kao sada kaže لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udjelite ono što vam je najdraže. Ono za što vam se srce najviše zavezalo. Tek tada počinje pravo dobročinstvo. Tada počinje pravo dobročinstvo. U ema tunfiku min šeđin fe inna Allahe bihi alim. A sve ono što udjelite, pa Allah je lešanuhu. Zato znam. I zaprijetio je Allah te barek wa ta'ala vjernicima rekavši im Ja juha ladina amanu anfiku mimma razaknakum min qabli en jeće jevmu la bej'u fihi wa la kulletu wa la šefa wal kafirunahum u zalimun O vjernici udjelujte od onoga što vam mi dajemo prije nego li dođe dan u kome neće biti niti trgovine, niti prijateljstva, niti zagovarača, wal kafiruna hum zalimun. A kafiri nevjernici su nevjernici su pravi zlomčari. Kao da Allah dželle šanehu kaže na one koji se oglušuju o naredbe Allaha dželle šanehu. Koje ne interesuje šta je to naredio njegov gospodar. Zatim, cijenjena moja braća, Allah dželle šanehu kaže innama amwalukum wa auladukum fitna. Doista su vaši imeci i vaša porodica vama fitna. Iskušenje kroz koje vas ispituje iskušava Allah Đelešanu. Iskušenje Allah Đelešanu dao imetka, dao porodicu sve ono što čovjek želi i u čemu za, osjeća zadovoljstvo. Međutim, to nije dato da bi se ti ovdje na Dunjaluku provodio i da bi se ti u tome naslađivao. Jer ti si, nemoj nikada zaboraviti stvoren da budeš Allahov rob. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ja nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da mi bade čine. Pa kada si stvoren da budeš Allahov rob, kako da onda <clears throat> od toga odjednom se izvučeš, pobegneš i postaneš onaj ko hoće u životu na ovom svijetu da robuje dunjavuku i da robuje, robuje svojoj porodici i da udovolji svakoj njihovoj potrebi. A kada te Allah Želešanuhu poziva da udovoljiš njemu se barati od sada, onda se nema, nema za to ni vremena, niti i metka, niti si u svome planu to isplanirao. Ali kada ti žena kaže, danas moramo da izađemo da kupim neke haline. Odmah se odazivaš. Kada ti dijete zatraži čak često puta i ono što ti je haram učinjeno ili nešto što je sami luksus, odmah mu se odazivaš. Hajmo sinko, u koju ćemo prodavnicu da idemo? Koju hoćeš marku da ti kupim? Ne gleda se na cijenu. Ali kada je u pitanju da kažeš Allahu ja ti se odazivam, šta to od mene tražiš? E onda nemaš biti vremena, niti imaš mogućnosti, <clears throat> niti si slobodan. La hawla wa la quwata illa billah. Wa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma fihin. A Allahu jalla shanuhu sve što je na nebesima i na zemlji i što u njima. Sve je Allahu jalla shanuhu. I on te barake od sada kad od nas traži da dajemo, ne traži nešto što smo mi lično proizveli nego samo od onoga što nam On udjeljuje. Od onoga što nam On nama daje. Jer On je kajru razikin. On je najbolji obskrbitelj. Walillahi hazainu samavati wal ard. Allahu je suđele šanuhu riznice nebesa i zemlje. Sve je njegovo se bare gledala. I sve što imamo od njega dobijamo. I od nikog drugog Ali kada nam šef firme u kojoj smo radili danonoćno, slomili se po 12 sata dnevno radili, litre znoja izvili, daje nam on to što smo zaradili, pa ti srećan zadovoljan sa njime što ti je dao. A ti se slomio za to. Ali ti sretan i poštoješ ga i cijeniš ga zato što ti je dao to što si zaradio. A gdje je poštovanje Allaha Đelešanu? Koji od tebe ništa ne traži, osim da ga obožavaš. A on ti sve daje. On hrani mrava i hrani onu sitni onaj insekat. Da ne hrani svoga roba koji ga obožava. Hrani kjafira i mušnika koji je nebes koji je sama pogan, hrani ga. Da ne hrani tebe. Koji ga obožavaš sa, sa namazom i sa zvećatom i sa postom i sa zikrom i sa džihadom. Wallahi, wallahi Allah je zrašanu nikada svoga roba neće napustiti. Sve dok rob ne napusti svoga gospodara. cijenjena moja vraća. Kaže Allah te barak wa ta'ala Ni'mal mali salihi lid abdi salih Divan je metak dobar i imetak, halal metak kada je u vlasništvu dobro groba. Divan je to imetak. Pa hvali Allah i Đelešanu imetak. Da je on dobar kada je halal i kada je u rukama dobrog roba. Roba koji će sa njime postići hajr i dobro. A ne onoga ko će se, ko će se sa njime, ko će se sa njime oholiti po zemlji i ne rečiniti. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثير والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Ko je taj ko će Allahu Đelešanuhu dobre volje zajam dati? Da mu ga on mnogostruko vrati. A Allah je taj koji udjeljuje i uskraćuje. I njemu ćete se vratiti. Allah Đelešanuhu je taj koji daje, a i uskraćuje kome hoće. I jel se u pomeni na šalu bi da ili hitab. Obskrbljuje onoga koga on hoće bez računa. Ni ovoliko ću, ni onoliko, toliko ti pripada. Ne! Allah je lešan obskrvlja koga hoće bez računa. A ovdje traži zajam. Pa je došao jedan ashab poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Abu Zahda, radijallahu anhu al Ansari. Pa kada je čuo ove riječi, Allah je lešan kaže, u Allahov poslanice, draži si mi od oca i od majke. Kako ovo da Allah Đelešenu od nas traži zajam, a on je, nema potrebe za tim, on je neovisan od toga. Pa kaže mu sani sallallahu alaihi wa sallam. jeste, on hoće preko njega da vas uvede u džennet Allah Đelešenu. On hoće preko tog zajma koji od vas traži da vas uvede u džennet. To jeste da učinite dobro djelo koje će on nagraditi zbog koga će vas u džennet dovesti. Pa kada je čuo ovo, Ebu Dahda radijallahu anhu, imao je jednu baštu koja je imala šestotina palmini sabala. I došao poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže, Allaho poslaniće, ja ti ovo dajem u dajem Allahu Đelešanu. I ovo dajem u dajem Allahu Đelešanu. To jeste da bi me uveo u dženet gospodara svih svjetova. أبو عثمان النهدي kaže sinjena moja braćo, kaže do mene je hadis Ebu Hureyre radijallahu anhu, u kome je rekao poslanik alaihi salam, u istinu Allah je rešenu u svome robu vjerniku za jedno učinjeno dobro djelo piše hiljadu hiljada dobrih djela, to jeste milion dobrih djela. Kaže do mene dobro hadis, o tebu Hureyre radijallahu anhu, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah dželle šanehu za jedno dobro djelo vjernika nagrađuje ga sa hiljadu hiljada dobri. Kao da učinio hiljadu hiljada dobri djela, toliko mu nagradu daje. Milion. Pa sam kaže, da bi provjerio ovaj hadis, odlučio sam da idem na hač. Kako bi se sreo sa Ebu Hureyrom radijallahu anhu. Jer ovo je bio častni tabin, Ebu Osman. Pa kaže, otišao sam na hač i našao sam Ebu Horeji radi Allah anhu. Pa sam mu spomenuo da je do mene dopro takav i takav hadis. Pa kaže Ebu Horeji radi Allah anhu. Kaže, nisam ja to rekao. Nisam ja to rekao. Kaže, onaj koji je to čuo od mene nije dobro zapamtio. Kaže, ja sam rekao da sam čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ti Allah Đelešenuhu za jedno dobro učinjeno djelo mu'mina nagraditi nagradom 2000 hiljada 2000 hiljada 2 miliona, nije jedan milion sa 2 miliona celapa će ga nagraditi Allah Đelešenuhu a kada zar vi ne učite zar vi ne učite riječi Allaha Tebareke wa ta'ala فيضاعفه له عذابا كثيرا onaj ko Allahu Đelešanu da zajam, on će mu ga mnogo struko vratiti. Kaže, znate li da šta znači mnogo struko kod Allaha Đelešanu? To je više od hiljadu hiljada. Kada je Allah Đelešanu rekao da će ga mnogo struko vratiti, to je više od toga. Jer ove cifre su kod nas i za nas one bivaju velikima ili malima ali kod Allaha Đelešanuhu. Iz njegovih riznica koje se nikada ne mogu isprazniti, niti se išta iz njih može umanjiti davanje. To ne predstavlja ništa. Zato kaže Buhurej radijallahu anhu tako mi onoga čio je ruci moja duša. Ja sam ovo čuo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da dobro djelo vjernika će Allah i nagraditi do dvije hiljade hiljada puta. Do dvije hiljade hiljada puta. Subhanallah. Kolika je samo ponuda Allaha Đelešanu. I koliko samo Allah Đelešanu ho želi čovjeku dobro. Kada bi to samo čovjek ispravno shvatio, razumio i tome se pokorio pa se potrudio. Zato kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kullu mri'in fi zillin sadafati, sadafatihi hatta jakda bejna nas. Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake koju, koju je udirio na Allahovom putu, sve dok Allah ne presudi među, među svoje robote. Biće u hladu svoje sadake, a mi znamo da će na sudnjem danu stanje biti tako, da će se sunce približiti bol od glave pojedinca. I da će ljudi biti u znoju, neki do članaka, neki do koljena, neki do pojasa, neki do prsa, a neki će se bušiti u svome znoju. Tog dana Onaj ko bude davo sadaku i zakijatu ima Allaha Đelešanuhu, bit će u hladu svoje sadatje, sve dok Allaha Đelešanuhu ne presudi, ne presudi među svoje robove. I na kraju, na moje braćo, želim vam spomenuti samo jedan primjer iz današnjice ljudi koji shvataju ispravno din Allaha Đelešanu. I shvataju potrebe ovoga umeta. I shvataju da ovaj din ne može bez pomaganja i fizičkog, i materijalnog, i svakog drugog. Ne može. Jer da je mogao ne bi bili ashabi poslanica sallallahu alaihi wa sallam takvi da su svoje živote izložili da ih pomogli ovaj din. I da su iznijeli svoje imetke da pomognu ovaj din. Pa je u vesel iznio sad svoj imetak i dao ga na Allahovom putu. Umar radi Allah, on mu je pola svoga imetka dao. A Usman radi Allah, on mu dao je 300 deva sa sa svom ratnom opremom. I mnogo više od toga, jer kaže Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, kada se saberu sve predaje koje govore o njegovom davanju u tom jednom pohodu vojnom, kaže to iznosi 900 deva sa svom ratnom opremom. Zato, cijenjena moja braćo, u svakom vremenu oni koji ispravno shvataju ovaj din, oni nastoje da ga pomognu sa onim sa čime najviše mogu. Sa onim sa čime najviše mogu. Jedan od takvih primjera jeste doktor Abdurrahman Aslami, čovjek koji je odzivač jedne organizacije koja djeluje u Africi, a zove se Vijete muslimana Afrike, On je jedan od osnivača ove organizacije i kaže, kada smo počeli sa organizacijom, kaže, bili smo potrebni da imamo 500 dolara. Kaže, trudili smo se kaže, nismo mogli da ih tako sakupimo. Međutim, kasnije je, kaže, Allah je želio šanom, nas je pomogao, pa smo položili, položili isti. Danas, nakon nekog vremena rada, kaže, mi smo Allahom dobrotom postali najveće organizacije u Africi koja se bavi zdravom, koja se bavi pozivom Allahu Đerlešanu. Tako kaže da naš program pokriva 40 afričkih zemalja. 40 afričkih zemalja. Kaže, mi se brinemo o 3288 daija. To jeste, mi financiramo, mi im obezbeđujemo ono bez čega jedan daija ne može da radi i ne može da poziva Allahu Đelešanuhu. Kaže, mi smo Allahom dobrotom uspjeli da preko pola miliona ćemo mi koji nismo ni da se spomenemo odnosno na njih, kako ćemo mi položiti račun? Kako ćemo mi izaći pred Allah i Želešanu i kazati Allahu mi smo ti koji smo zaslužili da uđemo u džene. Ali kad je bio namaz u pitanju, bili smo škrti. Često, često bi nam se desilo da ih propustimo zbog bilo kakve sitnice. Kada u pitanju bio zekijah, smo bili škrti i nismo mogli da damo. Kada u pitanju bila sadaka, također nije imalo kod nas za, za te svrhe para. Kada u pitanju bio post, također smo šarali i tražili neke isprike. Kada u pitanju hač, džihad i sve ostalo. Ja rab, pa zar je Allah Đelešan ovaj din objavio i njime zadužio ljude, osim da se ljudi pozve u dvije skupine. U skupinu oni koji će krenuti ka džennetu, u skupinu oni koji će krenuti ka džennetu molim Allah za da Na da nas učini od oni koji ispravno shvataju poruke Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koji se odazivaju Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zbog bojaznosti i uvjerenja da će jednog dana svi doći pred Allaha Đelešanu i račun polagati kao što uzvišen je rekao, fej nema te kuno, jesi bitum Allahu džemija, ma gdje bili o ljudi, vi ćete se svi pred Allaha sakupiti. Ma gdje bili. I niko se neće moći sakriti. Molim Allaha Đelešanu da nas pomogne na istini, da nam istinu učini jasnom pred našim očima i da nam podari snage da se držimo te istine i da nam podari snage da budemo oni koji ćemo slušati narede Allaha Đelešanu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A onda kada za njih saznamo i čujemo da se njima pokorimo, jer je mnogo braća oni koji su čuli Allahovu naredbu i naredbu poslanika alaihi sallahu wa sallam, ali su glavu krenuli od toga. A ja molim Allaha Đelešanu da nas učini od onih koji neće glavu okrenuti, okrenuti od istine nikada. Molim Allah te barek da tada nas pomoge i da nas sačuva od skretanja sa pravog puta. Amin. Amin. <clears throat> Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. I na kraju cijenja na moje braćo. Kao što vidite, mi smo došli u posljednju trećinu mjeseca Ramazana. Ova trećina mjeseca Ramazana nosi sa sobom poseban padire, posebnu vrijednost. I zbog toga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji je inače najviše i vade sa čini Allahu te bare kratala od svih njegovih robova. On je u ovoj trećini još više svojih bare povećava Allahu Đelešanu. Tako da bi se u ovoj trećini povukao u mešćid, naredio bi ashabima da mu napravi jedan šator u mešćidu i tu bi bio u itikaku, gdje bi svo vrijeme provodio u ibadetu Allahu Đelevala. Odatle razumijemo da njegovi sljedbenici trebaju biti oni koji će upravo raditi poput onoga kako je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To jeste da u ovoj zadnjoj trećini povećamo svoje ibadet Allahu dželle šanu. Pa ako smo do sada mogli klanjati jasni u džematu, ali zbog umora i nekog opravdanog razloga nismo mogli klanjati teravih namaz, da pored se pa da dođemo u mešćit i da izdržimo da hranjamo teravih namaz u džematu. Radi nagrade kod Allahe Đelešanu. Da povećamo broj rećata. Da povećamo kijamu lej, noćni namaz. Učenje Kur'ana. Učenje suneta poslanika alaihi salam. Da povećamo zikr spominjanja Allaha Đelešanu i spominjanja Allaha Tebara Kratala. Da i da činimo što više dobra. Da činimo što više dobra. Od udjelivanja na Allahovom putu, od otklanjanja nevolje svome bratu koji je, koji se našu u takvom stanju. I svako drugo dobro kome treba mi da hrni kao što su ashabi radi Allah anhum pokucali na svaka vrata gdje je bio, bio, bio hajr. Na svaka vrata na, u kojima je bio hajir, oni su pokucali i oni su se trudili da dopuće taj hajir. <clears throat> Zato inša Allahu Teala, mi ćemo nastojati da u ovim noćima do kraja mjeseca Ramadana ovdje budemo u noćnom periodu u kome ćemo klanjati Qiyamu Lejl. Pa onaj ko može, se sredar neka dođe, neka se priključi, da bismo jedan drugoga potpomagali u bogobojaznosti i sa hvaluku prema Allahu Đelešanuhu, jer čovjek kada se osami, onda šeitan, lanetullah, ali lakše ga odradi i lakše ga uspava. I čovjek bi nekada, da nije vjernika oko njega, nekada bi on skrenuo da učini neki šer. Međutim, ne može zato što u društvu vjernika. I zato je od osnove da mu'min traži sebi za prijatelja onoga ko se buja Allaha Đelešanuhu. Jer će ga on samo upućivati na dobro i samo će ga odvraćati od zla. I potpomagati ga da ustre u dobročinstvu. Jer ovaj nef koga nosimo, on neće vraćao, on neće tegovan život. On bi samo nešto slako. Međutim, mi idemo i težim putem. I putem koji zahtjeva žrtvu. Od nas ali da bismo na kraju došli do cilja, a cilj je ulazak u džennet i spasa za sreće henemske. Pogotovo ovo je, inša Allah, dobra prilika da kao što je rekao poslanim sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko hoće da traži noć lejletul kadra, neka je traži u neparnim noćima zadnje trećine, trećine Ramazana. A lejletul kadr jeste noć koja je bolja hajru min elfi šehr od hiljadu mjeseci u kojima te noći nema. To je jedna noć koja nam je skrivena u nepaznim noćima treći, zadnja trećina Ramazana. Treba je pronaći, braćo. Mi ne znamo tačno gdje je. Iako ima predaja koja nas upućuje da to to 27. noć. Ali mišljenja kod Oleme su različita. I neki spominju da je to svaka nepazna noć u zadnjoj trećini. Zato im se Allah utjela oni koji se potrude, oni će i doći do nagrade. A oni koji budu nemarni, pa kao što je rekao poslanim sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko, di, ko, ko doživi Ramazan, ko doživi Ramazan, pa ga isposti i u njemu mu ne bude oprošteno, takav je ponižen. Takav je ponižen. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: kufri imanen vahti sadan, gufere lehu ma takadere me zambi, onaj ko noć kada provede u ibadetu Allahu Đelešanuhu sa imanom, vjerujući u nagradu Allaha Đelešanuhu, bit će oprošteno ono što je prije od grijeha učinio. Zato neka se svaki brat utrudi i neka se trgne iz nenara i neka dunjavuk i dunjalučke neke cijeleve, neka i gurne po strani da bi isplivao glavni cilj, a cilj jednog mu'mina mora da bude zadovoljstvo Allaha Đelešanu. Mora da bude zadovoljstvo Allaha Tebara Ćatana. Jer vallahi braćo, vallahi braćo, nije za normalnog čovjeka, nije shvatljivo da jedan čovjek, da jedan čovjek može dnevno da izdvoji 12 sati da bi za Dunjavuk radio, a nije u stanju da izdvoji sat, dva ili ove neparne noći mjeseca Ramazana, da u njima bude rob Allahu Đelešanuhu i da uzme nagradu od 83 godine života. Hiljadu mjeseci iznosi oko 83 godine života da ih provedeš u ibadetu svo vrijeme, veća ti je nagrada da noć lejete od kadra provedeš u ibadetu. I ovo je ponuda samo umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je ponuda onima koji traže istinu i nagradu. Zbog toga bi biste lišen ove nagrade samo onaj koji zaista sebi ne želi dobro, a to je onaj koga, koga ne interesuje, koga ne interesuje njegov poradak, Allah bi zelešanu. Molim Allah te baraka tala da nas pomogne na istini, da nam podari sobora da izdržimo i da ne pokretnemo i da nas šeitan lane duma alej ne zamori kao što se osjeća zamor kod mnogih da subhanallah nakon polovine Ramazana ljudi počnu biti umorni od dolaska u Meki. Ljudi počnu biti umorni od toga da robuju Allahu Đelešanuhu. I baš sada kada treba povećati ibadet, o ti vidiš kako, kako je sve manje ljudi u stafovima, kako je sve manje ljudi u mešinima, kako je sve manje interesa za Allahu Đelešenuhu vjerom. I ovo je, braćo, ovo je jedno stanje u kome treba svako da se uplaši. Kako je ovo moguće? Na početku Ramazana sam bio taj koji sam išao dragije vode sa, sa elanom i žarom u mesić i klanjao i, i, i crtio, jel, teravih namaz, njegovu dužinu i tako dalje. A sada? Sada kada treba da dođe Allahov oprost, E onda nema više snage. Nema više snage. Zato na moja braćo. Nije su uspjeli oni koji su samo počeli. A nisu, nisu završili stvar. Ili su od nje odustali. Uspjeli su oni koji su započeli. Udavili čvrste temelje. Borili se i na kraju završili, završili ono sa čime su, sa čime su zaduženi. Jer je Allah Đelešan mu zadužio svoga roba da obožava svog gospodara sve dok mu ne dođe jedin, to jeste sve dok se ne vrati Allahu Đelešanu dok mu ne dođe smrtni kad. Zato, cijenjena moja, braćo, iskoristimo Allahu blagodat, iskoristimo Allahu milost, sakupljajmo se radi Allaha Đelešanu, pomađimo se radi Allaha Đelešanu, brinimo jedni o drugima radi Allaha Đelešanu, Udjednujemo radi Allaha šanuhu. Povećajmo povjerenje u Allaha šanuhu. Povećajmo povjerenje u vjernike koji rade za Allahov din. I pomažimo davu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pomažimo ovaj din. Kako bismo došli pod Allaha Đelešenuhu, a da nađemo da imamo dokaz koji je u našu korist. Da ne nađemo stanje da će te stvari biti protiv nas. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne Islame muslimane šire u svijetu. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne potlačene muslimane šire u svijetu. Molim ga uzvišenog da izvede iz zatvora tavakita nevjernika i mutreda. Molim Allaha Đelešanuhu da im sačuva njihove živote. Da im sačuva musibeta, a pogotovo musibeta u vjeri, da ne pokretnu i da izvrše dok ne dođe rešenja od Allaha šanom. Molim Allaha uzvišenog da im sačuva porodice i da ih oslobodi da ga mogu obožavati onako kako im je on te bare se tada to naredio. Molim Allaha da je rešeno da pomogne džihadi da širom svijeta. Molim ga uzvišenog da pomogne braću Afganistanu, braću u Iraku, u Čečeni, u Dagestanu. Molim Allaha da je rešeno da pomogne braću mužahide u Palestini, u Somali i na svakom drugom mjestu gdje se bore da riječ Allaha Đelešanu bude gornja, riječ nevjernika donja. Molim Allaha te barak ta'ala da izvoji iz zatvora naše učenjake koji su radi istine pali u zatvorima Tavagita. Molim Allaha Đelešanu da nas koristi u pomoć svome dinu. Molim sa pa uzvišenom da nas poživi kao muslimane, da nas usmrti onda kada je on s nama zadovoljan i da nas proživi na sudnjem danu u najbolje društvo njegovih robova. Molim Allaha te barek ta'ala da nam uprosti naše grijehe, da nam pokrije naše sramote i nedostatke i da nas u ostatku života poživi kao svoje dobre robove. Amin. Ja Rahmi Rahmin. Hvala ti Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاح حي على للصلاح قد كانت الصلاة قد كانت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقل قد ضاع عمري وقضى فجر المتاب وتوارى الناس مني وجفى كل الصحاب لتقل قد ضاع عمري وانقضى فجر المتاب وتوارى الناس مني وجفا كل الصحاب وقل الحمد لمن في عفوه حسن الثواب وعلى الله اتكالي اغتراري في شبابي أرأيت البعد مني واغتراري في شبابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجواب كلها راحت متاعا وسرابا في سرابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجواب كلها راحت متاعا وسرابا في سرابي وسرابا في سرابي وسرابا في سرابي ولنعاود من قريب ولنعاود من قريب ولنعد للنور صفا عهد ماضينا الأريب عهد ماضينا الأريب يا عز الرحمن يهدي كل صبار منيب ويعيد الحب يمنى الهدى قلب الحبيب عسى الرحمن يهدي كل صبار منيب ويعيد الحب يندي بالهدى قلب الحبيب بالهدى قلب الحبيب بالهدى قلب الحبيب